I zbog toga bi naš namaz trebao da bude odista jedan mehanizam kojim ćemo se približavati gospodaru svemira i i kazati ono što nas boli, tišti, ono što nama treba, iskazati svoje želje i aspiracije, sve svoje tegobe, muke i razne belaje, kazati svome gospodaru, Allahu subhanahu wa ta'ala. Zbog toga je namaz i došao ljudima da bude ta direktna veza između nas i našega gospodara. Međutim, kada analiziramo naš namaz, vidimo da brojni ljudi u stvari taj namaz doživljavaju formalno i da se previše formalistički odnosimo prema tom jednom našem kontaktu između zemlje i neba, između nas i našeg gospodara, između običnog roba i najvećeg rabba. Dakle, kako to doživjeti, kako uraditi, kako namaz preobraziti u nešto što Allah traži, što hoće, zbog čega je namaz propisao ljudima. Ja ću u ovom prilikom samo kazati nekoliko riječi i ukazati na suštinu namaza. Šta bi trebalo da bude suština i smisao našeg namaza, jer mi često njemu prilazimo formalistički. Prije svega, taj namaz treba da bude naš odnos prema gospodaru svemira i trebao bi da bude doživljaj koji su imali prvi, prve generacije muslimana na čelu sa poslanikom sallallahu alaihi sallam. Oto da je poslanik sallallahu alaihi sallam često upozoravao svoje ashabe da klanjaju namaz kao da im je posljedni. Salli salate mu vada'in. Klanjaj namaz kao da ti je posljedni. Jer ćeš na taj način očutiti i osjetiti potrebu za svojim gospodarem, već na taj način zavapiti za svojim gospodarem i tražiti od njega milost koju će ti on dati. I zamislite da klanjamo namaz kao da nam je posljednji kako bi se ponašali u tom namazu. Taj hadis, salli salatemu vada'in, klanja i namaz kao da ti je posljednji, poslanik alaih selam je izgovorio svojima ashabima a prenio ga je Ibni Mađe u svome sunenu, zatim imam Hakim u svojom stedreku, imam Bejheki u kitabu Zodu i taj hadis je ocjenjen kao vjerodostojan. Šta je smisao namaza? Smisao namaza jeste da preobrazi čovjeka, da ga učini boljim, kvalitetnijim, svrsishodnijim, korisnijim, da ga učini Allahu bližim, da ga učini ljudima s kojima saobraća i s kojima komunicira boljim, ljepšim, finijim. Allah Želešanu u Kurani Kerimu jasno kaže Inna salate tenha anil fahšaj wal munkar." Zaista namaz odvraća od ružni i nevaljalih dijela. Dakle, to je njegova osnovna potka, osnovni smisao, osnovni mehanizam koji Allah šanu usadio u ovaj svemir a, sa namazom i upravo zbog toga je namaz nije propisan na zemlji, nego je propisan na nebu. Da Allah Želešanu ukaže namaz na posebnu razliku između namaza i drugih ibadeta, jer ga je Allahovom poslaniku, sallallahu alaihi ve sellem, objavio na nebesima i spustio na zemlju i to je naš miraž, jer se mi sa ove zemlje, iz ovoga jada i kale, iz ovoga blata i prašine, možemo sa njim vinuti u visoke nebeske visine. I zbog toga Allah kaže, inna salate tenha anil fahša i vol munker. Zaista namaz odvraća od ružni i nevaljali dijela. Pa čovjek koji klanja namaz iskreno, ispravno, onako kako Allah želešanu traži, kako voli njegov poslanik i miljenik Muhammed sallallahu alaihi wasallam, on će nakon namaza biti bolji, biti korisni i društvu, i zajednici, i komšijama, i prijateljima, i svim drugim. I zbog toga neka ulema kaže Jedini simptom da znamo da je nekome namaz primljen jeste da čovjek nakon obavljenog namaza bude bolji prema svojoj supruzi, prema svojoj djeci, prema poroci i u okolini u kojoj živi. Kakav bi u stvari naš namaz trebao da bude? Pa trebao bi da bude onakav kakav je klanjao Hatim El Asam, jedan od velikih islamskih učenjaka i pobožnjaka, koji je bio u istinu bogobojazan i ljudi su primijetili kako on na koji način obavlja namaz. Pa ga jednom prilikom jedan čovjek upitao, Hatime, tako ti Allah, de nam pojasni kako ti klanjaš namaz. Vidimo da ga klanjaš bogobojazno, skrušeno i fino, a onda on njima kaže, ja kada krenem da obavim namaz, prvo uzmem abdest, zatim dođem na mjesto gdje ću da klanjam, pa se dobro koncentriram, dobro se skoncentrišem dakle na to mjestu, I onda se okrenem prema kibli, zamislim kjabu ispred sebe. Džennet sa svoje desne, a džehennem sa lijeve strane. Dakle, džennet i njegove ljepote i divote, a džehennem njegove strahote i grozote, a onda zamislim iza leđa meleka smrti, koji samo što me nije uzeo za moju jaku i za moj vrat. I kaže, ispod nogu zamislim sirat ćupriju, koja je oštrija od sablje, a tanja od lake. I gledam da namaz klanjam u takvom stanju. Kada završim namaz, opet nisam siguran da li mi je Allah prihvatio taj namaz ili ga je odbio. Pogledajte kako Hatim sam klanja namaz i opet nije siguran u njegovu vrijednost ili u njegov Kabul kod Allaha Đelešanhu. Kako onda možemo mi biti sigurni sa našim namazom, kako mi inače klanjamo i pratimo druge kako klanjaju. Kako mi u namazu mislimo i razmišljamo svemu drugom nego o džennetu, džehennemu, o Azrailu, meleku smrti, o sira pri koja je tanja od sablje, oštrija od sablje, a tanja od lakeje ukoliko budemo klanjali namaz na ovaj način kako preporučuje Allah gospodar sve mira, kako preporučuje naš poslanik sallallahu alaihi sellem i naša cijenjena ulema, onda ćemo u istinu klanjati namaz onakav kakav treba da bude i to je u istinu njegov pravi smisao i zbog toga trebamo da vodimo računa o suštini, a ne o formama namaza, daleko više o suštini, a ne o formama, iako i forme treba naravno uvažiti jer je poslanik alaihi wasallam rekao Sallu kema rejtumuni usalli. Klanjajte kao što vidite mene da ja klanjam. Pa prema tome klanjamo na način kako on klanjao, ali prije svega doživljavajmo namaz onako kako, kako ga je on doživio i neka namaz bude najbolja fabrika za preobražaj naših duša, naših srca i naših postupaka. Ekulu kavli haza, wa astagfirullah li valakum, wa sallallahu ala seđidina Muhammedin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.